Música kacobong nek wis suwe gak tau ketemu ketemu pisan kok njaluk ampyang <laughs> yo ngono iku sing barakno beng uman bumbu bojo papat lemu lemu <laughs> ambek usaha mà phải mbak bejaran candy. foto ngrungokno lap lawan kok gak dikritik dilungkas <laughs> jokone terus prawane darene ngene layar padha-padha lungokno la rondo iku gak dikriti <laughs> diluncar <laughs> ngono. Lah dudone kok gak dikriti. jare. Coba ngene iki lho nek kepethuk klawor, mesti arek iki bantat tok ae. Waduh. Waduh. sajake dik dik wari ayeme iya sing edung mangkono dik iya aku gak ni mule war kon niku aja ngono delon wong tuwek iku bareng kenek kidungamu susure coplok yo <laughs> iku masak masak coplok lha pancen dilepe oh kon niku nek ngritik yo arek-arek nom-nom sampe sing tuwek-tuwek isin lho lan apa mbah mm, susure coplok kene ngene luar. war iya iya nek kowe itu kaya ngene iki mau iya iya soalnya nek siji dikritik siji enggak iri ati eh dadi tak ratani kok wedo ngamu sing ngarep ngadhe anggone Surabaya pahlawan-pahlawan lah pancen aku wong Surabaya ya oh. lah ya apa kon niku ngerti apa kon niku dik ngerti apa ya apa sih kon adiknya ndak Surabaya iya hmm, kon tak kandani Surabaya ngono termasuk sebagian kota sebagian kota eh. termasuk kota Indonesia itu uh, Surabaya bentul <laughs> bentul ah, iya oh, bentul <laughs> wong aranane bener, bener kok niku mbote <laughs> lah saiki ngene iya iya sebagian kota hmm, dari hmm. pulau Jawa iya yeah. iku macam-macam mur hmm. lah kon ngerti sih lho apane dek gak ngerti lah iki menyangkut masalah pengetahuan umum lho lho lho ya, ya apa sih dik nek kon panjenengan ngerti ya kon coba kon si. sakandani hmm, ya apa aku wis keliling dunia internasional. Wah, yung dadi apa kon iki wong? Ya apa sih kok dadi apa ya apa kon? Lah aku iki lak kepengin roh. Ah. Kepengin roh apane? Adem angetin e negoro. Eh, iku gak ngono iku gedang goreng <laughs> apa kon iku? Oh, <laughs> eh, apa ngono negoro kok adem iki lho kan iku ngawur kari arek nek ngomong kok. Lho gak ngono dik, mulane tau wong iku sing gelek kok pengalamanan. <laughs> pengalaman. Lah iya iku. Lah saiki takon. Hmm. Khusus Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa iki dibagi berapa provinsi? Ngelu kon temen kok. Pulau Jawa sih? Iya. Halah-halah dik. Dibagi piro? Pulau Jawa ngono kon tak kandani. Dibagi tiga provinsi. Oh, pinter arek iki. Pinter aku timbangane anakmu sing bono ngono. Wah iki bareng cekok-cekok iki rek. Lah dibagi tiga, iya. termasuk provinsi ndiae? Jawa Barat, mm -mm. Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh. Jawa Timur, iya, iya. Jawa Tengah, Jawa Barat. Iya, iya, iya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bono. Dibalik-balik Oh, kamblang oh, ngono iku. Lah saiki ya, iya, iya. termasuk iya. provinsi Jawa Barat. Mm -mm. Iku ibu kota apa? Ah. Provinsi Jawa Barat, hmm. ibu kota di Jakarta Raya. Oh. Lah nek Jawa Tengah, Jawa Tengah ibu kota di Daerah istimewa Yogyakarta. Lah nek Jawa Timur, Surabaya. Lah nek Pelambangan. Lo nggo bathukmu ngono. <laughs> Arek iki gak arek iki. Nomor ini Blambangan ya kono lah apa kon takon Blambangan. Ya ono kok. Ya ono. Blambangan ya kesebut Jawa Timur. Oh iya. Lah saiki ya, iya, iya. tiap-tiap daerah iku apa ono sing mimpin? Ono. Lah nek termasuk Jawa Barat ya. Ono gubernure. Lah nek Jawa Barat gubernur sapa? Oh, gubernur Jawa Barat iku loro, Dik. Sapa? gubernur khusus Jakarta hmm. terus gubernur Jawa Barat dhewe. Oh, sing tahun 81 iki. Tahun 81 iki sampe tahun 81 iki ya. Gubernur Jawa Barat Bapak Aang Kunaifi. Oh, ngono ya. Lho iya. Wah, cek dawane warok kon niku. Lah nek DKI, Gubernur Bapak Cokro Pranolo. Hmm. Nah, Jawa Tengah, Bapak Suparjo Rustam. Oh iya iya. Nane Jawa Timur. Bapak Sunandar Priyo Sudarmo. Wah. Wow. mau Mojopahit. Ya Damar Wulan. <laughs> Wong ngomong ola oh, apa Damar Wulan nyatu jabar saiki. Lah kon niku wong takon gubernur lah apa nang Mojopahit iki. ya, ono. Ayo nek Mojopahit Damar Wulan. Lah saiki urut-urutane. Iya iya. Apa iya. ya mek dipimpin gubernur tok? Lho ono bawahane. Lah kita takon. Iya. Nek bawahane gubernur Pak Bupati. Bawane Bupati Pak Camat. Bawane Camat, Pak Lurah. Bawane Lurah, Pak Carik. Bawane Carik, Pak Kami Tua. Bawane Kami Tua, Kami Tetep. oh, hari ini. Apa Kami Tetep itu? Bawane. Oh. Pak Moden. Nah, nah, ngono tadi bawane kami tuwa Pak Moden. Ha ni sore Moden. Kelompen. Kendi kok arek wajah dhewe. Ora kok takonmu, Dik. Iya sing kene nak takon bal-balane lah kon lapo takon ngisore lak mutin. Lah saiki takon maneh. Iya iya. Ya. Mm, mm, mm. Saiki tiap daerah mm, apa hasil bumine dhewe-dhewe? Loh, penghasilane dhewe-dhewe. Nek Jawa Barat hasilnya tekstil. Oh, pusate Bandung. Wah, pinter arek. Oh, pinter ya. Lah nek Jawa Tengah minyak tanah. Pusate cepu. Oh, pinter. Lele ya. Nek Jawa Timur gula. Pusate jati roto. Nah nek nggone ya Kok bothekan? Ini ah. gendeng kok niku. Oh, tak hatap kon kok. Kon seneng takon. Eh ono sing ilmu bumi, bothekan masuk ilmu bumi ono sih. Lho, takonmu sing keliru. Lah ya apa? Lah, kon mau masuk takon pabrik ya? Enggak. Eh umpamane nek kapan bojomu menyambel Iya. Korek korek korek korek. kate kurang kurang mesin apa gak jago nang bodean kate jago nang ndi kan mos apik ya medura rek oh itu srekalan iku oh sawetara Wis saiki nae. Termasuk iki sing diarani hasil bumi. Iya. Lah saiki <laughs> aku eling waktu biyen apa itu, Eh tahun revolusi oh, terus sampai merdeka. Heeh. Lah aku takon, pirang tahun sih ben dijajal lho Nek gak salah udakara kira-kira nek gak salah udakara kira-kira bathukmu benjot ngono ah. <laughs> Oh, udakara kakean pisan tok apa? po. Lah iya, Dik. kira-kira telung atus seket dijajah londo apa sebabnya iya iya kok londo sampe telung atus seket tahun kerasan ini tanah jawa loh ya ya apa Sampai saiki ana oh, ya Londo. Ngopo hmm, sik durung glemul? Lah ngoboti tinggalane iku ta? Tinggalan. Duwe tinggalan iki. Tinggalan apa? Lha banyu. Kok banyu apa? Lah banyu Londo iki. <laughs> Are iki gendeng are iki. Eh, tadi iku ta. Iya. Lah nek ngono ya kak Londodo. Iya, iya. Masih Inggris ya duwe tinggalan ngono kene. Inggris? Iya. Duwe tinggalan opo Inggris? Kandani. Tinggalane Inggris opo? Lah kunci kok apa? Kunci Kunci Inggris. Iya. Lah nek ngono ya kak Inggris tok duwe tinggal. Lah masih Cina duwe tinggal. Lho, apa tinggalannya? Lah kacang, kacangnya apa? Kacang Cina. <laughs> Eh, nengono. Iya, ya. iya. Nengono, hmm. Nek ngono iku gak iku tok. Iya. Masih mbok dhewe sing tuwek ben duwe tinggalan. Apa? Lah apa? Pohon, pohon genderuwo. <laughs> Kok niku pohon genderuwo. Lah ya gak iku tok iya. Masih meduro yang ditinggalan. Wah, kon niku ngawur ae. Lho. Tinggalane glodok. Glodok apa? Glodok meduro. kon niku. Areke gending areke Oh, oh, oh, oh, iya iya iya. oh, Termasuk Arab. Iku tinggalane berat ngene iki no wake tinggalane. Oh. Iya, apa tinggalane apa? Arab biru. Lah menyan. Eh. Menyan menyan Arab. <laughs> Wis kadek wajane. Lah nek ngono ya gak Arab tok. Apa? Masih celeng yang duwe tinggalan. Eh? Celeng duwe tinggalan. Oh, ini oh, gendhe wajane kok. Iya. Kewan duwe celeng duwe. Eh, celeng tinggalane apa? Nongko. Nongko apa? Nongko celeng. Wah, gendeng arek iki. Wis kene. Iya, iya. Saiki aku wis gak ngomong suwe-suwe lho. Lala apik. Soale aku apik uh, eh, apa iki tugas. Tugas oh. Tugas kan memenuhi keluarga. Lah tugasmu apa? Ya ndelok dhuwit. Hel eh, hel tik. Apa? Kon titik-titik golek dhuwit, titik-titik golek dhuwit. Lho mari ne. Nek golek dhuwit ngene iki. Eh. Kon tak kandani. Wis ta, umpama disik disi anu disi aku kon tak kandani. Disik-disian. Le le. Ayo ah, nae. Disik-disian disik. Kok ngomong disik-disian kon nek ndelok dhuwit cepet sih. Lho lho ya apa? Cek, ya apa sih coba? aku kon tak kandhen. Hmm. Metu nang embong ngono. Hmm. Halah, setengah jam setengah jam. Oleh piro? Oleh dhuwit 5000. Halah, setengah jam 5000 akeh sampe ngiler. Lho, setengah jam kuwi lho ket metu sik 5 menit sret. <clears throat> Iya. 10 juta. Eh, 10 juta. 5 menit? Iya. Eh, Kok? Tek 5 menit 10 juta. Kon tak kandhani. Oh. Nek 5 menit 10 juta sik akeh aku. Aku lho sik ngadeg nek tengah lawang. Hmm. terus ngadek nang ngene pinggire lawang. Hmm. Iku ya wis oleh. Oleh pira? Wis oleh. Oleh pira? Kesapluk becak. <laughs> Kon niku becak. Ah 5 menit ta kon niku oleh dhuwit 10 juta. Wis saiki ngene. Kon nek sik gak percaya, pomong hmm. hmm. saiki kesempatan. Ayo berlomba-lomba bareng aku. Ngono ta. Cepet-cepetan dolek dhuwit. Iya. Waktune cuma sehari. Heeh. Mm -mm. Dadi saiki esuk sih. Iya. Engko sore ayo ketemu nek kene maneh. Oh, jam piro? Ya sing kok sore pokoke Ya ya temenan. Nek aku oleh dhuwit dhisik, terus akeh aku, dhuwit mu tak pek. Eh, dadi nek akeh kon, mm dhuwitku kon pek. Iya. Umpamane nek akeh cekku, lho, dhuwitku pek. Iya. iya. Saiki ya, ah, ngono ae. Dadi saiki ayo pisah-pisahan. Kembang sentul. Iya. Aku ngalor, aku ngedul. Ayo, ayo. ayo. loro iki rek. Lah nek aku totowan bare klawer. Monggo klawer kondong sore iki kepethukne kene. Nek aku pamane oleh titik klawer akeh, dhuwitku disrot rono are. Lah nek kono oleh titik, terus aku lake dhuwitku tak serot. Lah iku mulai serot-serotan sih aku melian. Eh alah rek repot e. Wong ndolek dhuwit ya ate berlomba-lomba. Lah tapi nek kaya ngene gak kapok-kapok. Lah pun kesempatan, nek aku iso nyerot klawer, wah keringete gak enak klawere. Eh. <laughs> sing apik tak muliae tak ngabeng sampai oleh akeh aja sampai aku diseret lho ngowah barek sitik glani aku kok kalah barek sitik sitik gelek duit ngowalor gelek nangen di paling nyopet tapi <laughs> aku apa nih waduh iya rek gelek duit nangen di rek makanya aku gak ada apa-apa sing penting nang omah iya nang omah apa sing tak dol repot rek wis ngene aku gelek utangan utange gelem nyaure apa sing tak kae? Kate maling yo gak wani metu bengian. Mbok kinae tak melewa kowe ngidul nang paman terus mbujuki paman. <laughs>